na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awali na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ni jambo zito lakini kutokana na uzito wake ingelitosha hutuba iwe kwa kauli hiyo tu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zetu zimekuwa zina mashaka nje ya nyumba ya ibada kuna mashakili chungu mzima ambayo yanatupelekea tukasahau mafundisho tutakayopewa na kupewa na ndio maana haitoshi kwa neno moja lazima iwe neno moja lenye ufanuzi moja ndugu watukufu wa Kiislamu hotuba yetu leo imebeba anwani itikadi ya Kiislamu na mapambano baina al-haqqi wal-batil hii ndo anwani ya hutuba yetu. Kwa nini kwa nini mada hii? Leo tuweza kusema wa magharibi wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa kiasi ambacho wameweza kutuweka pembeni mwa itikadi ya Kiislamu. Yaani kuna muda sisi ni waislamu, kuna muda yale matendo yale yanatutoa hii yote ni baada ya magharibi kufanya jitihada kubwa sana na sehemu kama hizo ambazo tuko mbali na Uislamu wetu wala sisi waislamu hatuisi kwamba hapa tuko mbali na Uislamu wetu ndio maana mada hii ni ipi itikadi ya Kiislamu itikadi hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza katika surati Ibrahim aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Ibrahim asema alam tara kaifa daraba Allahu مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون hii ndio itikadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika sura ya mithali sura ya mifano anasema inapatikaniwa katika aya ya 24 katika sura Ibrahim na aya ya 25 Mwenyezi Mungu anasema alam tara umeona Muhammad kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba vipi Mwenyezi Mungu anatolea mfano wa neno zuri kalimatan tayyiba neno zuri wafasiri wa Qur'ani waliokuwa wengi wamepita kalimatan tayyiba hiya kalimatu tauhid la ilaha illa الله kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatolea mfano kalima nzuri nayo ni kalima ya la ilaha illa Allah nayo ndio itikadi ya Kiislamu imebuniwa juu ya msingi huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatolea mfano itikadi hiyo anasema kashajaratin tayyiba ni kama mfano wa mti uliokuwa mzuri asluha thabitun msingi wake uko imara eh wa far'uha fis na matawi yake yako angani yako juu kabisa tuti ukulaha kullahinin biizni rabbiha na yanakuja matunda yake mazao yake neema zake hini kila baada ya muda biizni rabbiha kwa idhni ya Mola wake wadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun na Allah anapigia mfano eh kwa watu ili watu waweze kukumbuka tuti ukulaha kulli hinin biidhni rabbiha itikadi ya Kiislamu watu atakapoibeba basi ina neema kila aina ya kila baada ya muda kwa itikadi ya Kiislamu ilimfanya Bwana na yule ambaye ni mtumwa kuwa daraja moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Bilal alikuwa ni mtumwa kwa ulinganizi wa Kiislamu na kuona kwamba Uislamu unawafanya watu kuwa ni sawa Bilal akabeba Uislamu kwa kuelewa kwamba Uislamu unaweka watu katika daraja usawa leo kama watu wanataka usawa ukimbilie katika Uislamu Uislamu ambao itikadi ambayo imekuja ikimkuta mwanamke ni mtu duni, mtu dhalili, mtu mnyonge, ni mtu ambaye ni kituko katika jamii. Mtu anazaa mtoto wa kike aishi naye kwa fedhea au amzike. Ndo hali alikuwa nayo mwanamke kipindi hiko. Itikadi hiyo tukuti ukula kullaini ikaja kamkomboa mwanamke huyo itikadi ambayo iliwakuta wale mabwenyenye wakilimbikiziana mali Uislamu ukawahesabu na ukakemea swala hilo wailul likulli humazatin lumaza alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kwamba mali sio za kulimbikiza zikae zikae zikae mtu anahesabu ana fahari kuhesabu na mabilioni kadha bilioni kadha kana kwamba nadhani mali zake hizo ataishi nazo milele itikadi hii tukisema tuanze kuifafanua neema zake matunda yake hatuwezi kuimaliza cha msingi ni kuelewa tuti ukulaha kullahin biidni rabbiha neema zake matunda yake itikadi hiyo inakuja kila baada ya muda kwa idhini ya Mola wake mbele Allah pia akatolea mfano wa neno ambalo kinyume na itikadi hii ya Kiislamu akasema wa mathalu kalimatin khabitha na mfano wa neno baya neno chafu eh kalima isiyokuwa ya la ilaha illa Allah kashajaratin khabithatin jituffat min fawqi al-ardi ma laha min qarar Allah anasema ni kama mfano wa gogo lililotupwa katika ardhi ambalo halina mashiko, halina mizizi, lipo lipo tu kama kisiki, lina matunda gogo hilo. La lina matunda. Kwa hiyo atakayebeba msimamo kinyume na msimamo wa Uislamu basi afahamu hakuna matunda yoyote atakayoyapata huko. Huo ndio ufahamu wa Kiislamu. Itikadi ya Kiislamu na mapambano baina alhaqi walbatil itikadi hii kimaumbile inalazimu mpambano huo mpambano baina alhaq walbatil kutokamana na itikadi hii ya la ilaha illa Allah inatusukuma waislamu tusimame dhidi ya batili Uislamu ambao ni haki kinyume chake ni batili Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi din. Hakuna kuwalazimisha watu teza nguvu wawe waislamu. La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb. Allah ameshabainisha ar-rushd min al-ghayb, uongofu kutokana na na upotofu. Faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa na hiyo ndio itikadi ya Kiislamu faman yeyote yule faman yu'min billah faman yakfuru bitaghut yeyote atakayepinga utaghut wa yu'min billah na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati huyo ndo ameshika kishiko kilichokuwa madhubuti la mfisama la haki haribiki haki vunjiki kadi ya Kiislamu awalan mwanzo kabisa inalazimisha kupinga kisha ndio unaweka kuthibitisha kile ulichokibeba faman yakfuru bitaghut yeyote yule atakayepinga utaghut ndio la ilaha simama hapo katikati ndio maneno haya faman yakfuru bitaghut ndio la ilaha hapana hapana kuabudu hapana kuswali hapana kufunga hapana kunyenyekea hapana ku, kuoa hapana hapana hapana hapana unakataa kila kitu wa yu'min billah illa Allah isipokuwa utaoa kwa vile ambavyo Allah ameweka utaratibu utasali kwa namna ambavyo Allah ameweka utaratibu uta uta uta uta kwa utaratibu wa Allah waman faman yakfuru bitawut wa yu'min billah maneno haya ndio amebeba itikadi ya Islam ya la ilaha illa Allah kwanza unaanza kukanusha pili unathibitisha kwa hiyo itikadi hii ambayo inatutaka sisi tukufuru utawuti tupinge kilichokuwa kinyume na Mwenyezi Mungu ndiyo itikadi inayotuelekeza sisi tusimame dhidi ya batu kwa hiyo itikadi hii ya Kiislamu ndiyo inayotusukuma sisi waislamu kusimama dhidi ya batu na narejea tena kwamba mpambano huu ni mpambano wa kimaumbile mpaka kitakaposimama kiama بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى enyi waja wa Mwenyezi Mungu na kuhusieni nyinyi pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa mara nyingine juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mada ni itikadi ya Kiislamu na mapambano baina al-haqq wal batil na hutuba ya mwanzo tukafanua kwa ufupi hiyo itikadi ya Kiislamu lakini itikadi hiyo ndio ambayo inatusukuma sisi kuweza kupinga batili kupinga chochote kile ambacho kimesimama ambacho ni kinyume na haki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia akatutahadharisha alipotuambia wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun wala msipandanishe haki na batil haki na batili msizichanganye hazichanganyiki waonaje wewe eh mtu akapika jungu kubwa kisha ndani yake akatia nyama ya nguruwe akatia nyama ya mbwa akatia nyama ya paka akatia nyama ya mbuzi akatia nyama ya ng'ombe akatia nyama ya ngamia tukatengeneza supu kwa pamoja tutakunywa supu hiyo wala talbisu alhaqqa bilbatil wataktumu alhaqqa wa antum ta'lamun tena mkaificha haki ile kwa mnajua tupo katika kipindi kibaya sana kipindi cha fitna ambayo baadhi ya watu hujaribu kuweka Uislamu sawa sawa na dini nyingine hutaka kufurubisha Uislamu kana kwamba unafanana na dini nyingine tupo kipindi kibaya kipindi cha fitna waislamu wataiona haki hawatosema watanyamaza kimya watapindisha maana za aya kipindi hiki tulichokuwa nacho wala taktumul haqa wa antum ta'lamun hilo ndio agizo la Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeyote yule aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala asitangamane haki na batil Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bal naqdhifu bilhaqq lilbatil fajmaghuhu فإذا هو زاهق وقال في آية أخرى Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema msichangamane haki na batil nasema hapana bali nakdhifu bilhaq isipokuwa tunachukua haki ala albaki tunaigonganisha juu ya batil bal naqdhifu bilhaqqi ala albaki fayadhmahu vinasuguana fa idha huwa zahiq kamati batil yenye kupotea asimame hodari wa kusimama awe aiyewayo akainadisha batili akaipamba pamba lakini mwisho inapodhihiri haki batil yenye kukaa pembeni huwezi kuficha ukweli hata iweje Uislamu ni haki kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema anaichukua haki yani Uislamu anaigonganisha juu ya batil na wafasiri wakafasiri fayadimau asema ni ule upigaji wa kupasua kichwa yani mgongaji anakuja anagonga kile kichwa kile na kusambaratisha maana hakuna tena kitakachoweza kusimama kwa hiyo haki ni yenye kushinda kwa hiyo ni waislamu kuibeba haki yao ipasavyo kubeba ulinganizi wa Uislamu kikamilifu na sio wakivipande vipande kuchukua kazi ya fulani katika Uislamu ukajibeba nayo kazi ya nyingine ukaiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilingania tauhidi kwa wakati mmoja na wakati huo akiwahesabu watawala eh namna gani wanavyokula rasilimali za watu kwa kwa kudhulumu wakati huo huo e, mtume akizungumzia masuala ya mayatima wasinyanyaswe akizungumzia maskini wasidhulumiwe qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad hapa akizungumzia masuala ya itikadi kwamba itikadi ni ya kumwamini Allah mmoja ambaye hafanani na viumbe lakini akizungumza araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u yatim kwa wakati huo huo mmoja kwa sababu mtume alichukua Uislamu kiukamilifu na si kivipande wote kila nyanja katika maisha Uislamu umetoa maelekezo huko mwisho Uislamu huu ni ghali ghali kwa yale ambayo wameahidiwa waislamu wacha Mungu tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza pale posema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hamto pata pepo birra ni wema lakini hapa si wema kwa maana ya wema lan tanalu albirra hamtoingia peponi hata tunfiku mima tuhibun mpaka mtoe mnavyovipenda mpaka mtoe mnavyovipenda na katika mambo ambayo mwanadamu anayapenda hayapinduki mambo nane ambayo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake ameweza kuyakusanya kwa pamoja katika surati tauba aya ya 24 qul sema anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam qul sema in kana abaukum ikiwa baba zenu wa abnaukum na watoto wenu mbili wa ikhwana wa ikhwanukum na ndugu zenu tatu wa azwajukum na wake zenu nne wa ashiratukum na jamaa zenu tano wa amwalu liqtaraftumuha na mali ambazo mnazozichuma sita wa tijaratun takhshawna kasadaha na biashara ambazo nyinyi mnaogopa kutaharibika biashara hizo saba hiyo wa masaki tardawnaha nane na makazi ambayo mnayapenda sana ikiwa vitu hivyo nane kwenu vinapendeza sana minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yaati Allah biamrihi yote hayo mapenzi yapo kibaumbile binadamu huhitajia mali kwa ajili ya kuendesha maisha yake binadamu huhitajia ndugu na zipo hadithi chungu mzima zimeeleza na kuuga udugu yote hayo ni muhimu na binadamu atayapenda lakini kilichokatazwa Asema ahabba ilaikum kupenda zaidi. Yaani mapenzi zaidi yapo hapo minallahi wa rasul kuliko Mungu na mtume wake. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kinyume. Mapenzi zaidi yawe kwa Mungu na mtume na kuipigania dini yake. Leo ngaza ah, sasa mimi kibaba msimamo huu katika dini si eh biashara yangu si ah, jamani nyumba yangu nitakuja eh, eh mara hivi ma, atagusa humo katika hayo mambo nani sasa Mwenyezi Mungu anasema mtu atakaye mapenzi yake zaidi hapo kwa vitu hivyo kuliko Mungu na mtume wake na kupigania dini yake Mwenyezi Mungu anasema fatarabasu basi ngojeeni hata yati Allahu biamrihi mpaka Allah atakapoleta amri yake nayo ni adhabu wallahu la yahdi alqauma alfasiqin na Allah hawezi kuongoza watu mafasik kwa hiyo aya hii imekusanya yale ambayo ni katika mambo ambayo binadamu anayapenda mambo nane la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hapa watu wanahitaji pepo lakini kuna wanavyovipenda kwa hiyo wanatakiwa wajitoe hivi vitu vyote kwa ajili ya Allah ndio wataweza kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mwisho ni wakumbusho usipobeba haki wewe leo usipobeba haki watu wa batili wataibeba wao batili na watakufikishia wewe watakulingania wewe na mwisho kwa sababu wewe huna ukinzani na ile batili mwisho na wewe utajikuta unatumbukia kwenye batili inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima